بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد tukiendelea na kusherehesha kitabu ya taadhimu sala tutaangalia mlango mwingine Sheikh ameweka hapa mlango wa takbiratul ihram takbiratul ihram ni wakati ukiingia kwa sala ukishasema Allahu akbar ile ya kwanza ndio inaitwa takbiratul ihram uh, Imam Tirmidhi katika kitabu chake hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anha anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man salla <clears throat> lillahi 40 yawman fi jamaa ambaye atakayeswali swala 40 pamoja na jamaa yudriku takbirata alula anapata ile takbira ya kwanza kutiba lahu baraatan ataandikiwa atahifadhiwa na vitu mbili ataepushwa na mambo mawili baraatu minan nar ataepushwa na moto wa Jahannam wa bara'atun minan nifaq na ataepushwa na unafiki ambaye siku 40 mfululizo anaenda anakusali na jamaa msikitini na kila wakati anapata takbiratul ihram na imam anaandikiwa kwamba ameepushwa na moto wa jahannam na ameepushwa na na unafiki shaka anasema هذا الدليل هذا الحديث جليل هذا الشيخ anasema هذا hadha hadithun jalil hii ni hadith ni tukufu uh, shan fi bayani adhimu thawab yani inaonyesha uthawabu ambaye atakahifadhi takbiratul ihram na ambaye atakayehifadhi siku 40 kuonyesha kwamba yeye atakuwa ni daiman anaihifadhi hii yote na hata ipoteza hii ni dalili kubwa sana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na pia kupitia kwa mtume wake anatufanyia ile hath anatupatia raghba ili watu wamwabudu vile inatakikana na mulazama yani itastamara iki kwa muda mrefu mtu binadamu atakuwa anapata ile tamaa analadha na anapata utamu wa ibada na wayadhhab anhu takalluf pia hizi siku 40 itakuwa imekusaidia kwamba itakutolea ile mashaka ya kusema swala ni mzito inakuwa mzito kwako itakutolea mashaka fatahsul lahu al-istiqama, itakupatia istiqama, msimamo na mudawama bitawfiq min Allah, na utakuwa unaweza kuendelea na hili jambo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na 40 huo و40 فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال يعني كما ثبت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم yunfakhu fihi fihi ruh Sheikh anasema kwamba hizi siku 40 pia zimetajwa kwa hadith yani Allah subhanahu wa ta'ala anambadilisha binadamu kutoka kwa hali kwenda kwa hali nyingine kama alivyosema hapa yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaumba kiumbe kwa tumbo ya mama siku 40 inakuwa ni nutfa baada siku ikipita siku 40 mtoto amekuwa kwa tumbo inakuwa ni alaka ni damu ambayo imekauka Thumma mudgha ni nyama ambayo kama imekulika kulika imetafunika tafunika. Kisha baada ya siku 40 yunfakhu fi ruh. yani unaona siku kila siku 40 bi maana inamaanisha mtu akilazim kitu 40 days meaning kwamba hizi siku zingine aki ataweza atashindwa kuacha na atakuwa na ladha ya kuendelea na raghba. Lakini kitu inafaijulikana ni kwamba idraku takbiratul ihram Kupata takbiratul ihram na imam ni sunna almuakkada. Ni sunna ambayo imependekezwa sana. Na kaul katika hadith man salla lillah ambaye atakai swali kwa ajili ya Allah na ikhlas na bila kuonyesha watu bila ria bila tiaonekana na watu kwamba yana swali <clears throat> takbiratul ula ndio hiyo takbiratul ihram bara'atu min nar yanaepushwa na moto wa jahannam na yanapushwa na nifaq na walikuwa watu wema katika salafu saleh rahimahullah kwa hii takbiratul ihram hawawachi anasema waqi' ibn jarrah ar-ruasi anasema kana al-a'mash alikuwa a'mash a'mash hiyo si jina yake lakini ni sifa yake na a'mash ni mtu ni ambaye haoni vizuri kariba min 70 sana alikuwa amefika 70 years lam tafuthu takbiratul ula lakini haijawahi kumpita takbiratul ula واختلفت إليه قريبا من سبعين فما رأيت يقضي ركعة anasema yani Waqi' ibn Jarrah ar-Ruasi anasema alikuwa ni A'mash for kwa miaka sabini 70 years hajawahi wacha takbiratul ihram wanasema sisi tumemuona miaka 70 wale ambao walimuona hajawahi kusimama anakidhi raka na pia anasema Ghassan hadathani ibn akhi Bishr bin Mansur anasema aliniambia mtoto wa ndugu yangu anaitwa Bishr bin Mansur قال anasema ma raaitu ammi fatathu takbiratu alula sijawahi ona ammi yangu amepitwa na takbira ya kwanza na pia anasema Sa'id ibn Musayyib anasema ma fatat ma fatatni takbiratu alula منذ 50 sana haijawahi kunipita takbiratu ihram miaka hamsini yote mimi niko na takbiratul ihram yani imam akisema Allahu akbar niko naye nasema Allahu akbar wama nadhartu ila qafa rajulin fi salam منذ 50 sana hiyo ni ajabu na ajabu zaidi anasema sijawahi kuangalia mgongo wa mtu kwa sala bimaana alikuwa na swali safu ya kwanza kila wakati na pia anasema Muhammad bin Samaa makathu 40 sana lam tafutni at-takbiratu al-ula ma al-imam anasema nimekaa 40 years sijawahi kosa takbiratul ihram pamoja na na imam illa yawmin matat fihi ummi isipokuwa ile siku mama yangu alikufa fa, fatatni salatu wahida fil jamaa ikanipita sala moja kwa jamaa huyu mtu kwa maisha yake yote na anaona hasara ni siku moja tu pekee yake amekosa sala na jamaa ile siku mama yake alifariki rahimahumullah rahmatan wasi'a na anasema Abu Daud الكو إبراهيم الصائغ رجل صالح إبراهيم بن صائغ ألقى متوميمة قتله أبو مسلم أليوا ونمت ونيت أبو مسلم رفع سما كان إذا رفع اتلقى فسمع النداء آه، يعني ألقى متوميمة أليوا ونا مسلم ألقى نهفاده آه، تكبيرة الإحرام نبيان سما إبراهيم التيمي إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الأولى فاغسل يدك منه Ibrahim Taimi anasema ukimwona mtu anachezea takbiratul ihram osha mkono yake kwako, yani wachana na yeye. Na Sheikh pia anatoa kisa yake, anasema wakati kana jaddi liwalidi, yani baba ya baba yake babu yake yani wakana min al ubbad salihin, walikuwa ni watu wema sana, alikuwa mtu mwema sana rahimahullah wa firdaus al-aala, Allah amrehemu na amweke firdaus ala dha inayatin adhima bihadhi takwira alikuwa anajihi anahifadhi takwiratul ula hii kisa ni ya sheikh inatokea kwa sababu sheikh ni alim na babake Abdul Muhsin ni alim na sasa anaongea kuhusu babu yake ambaye ni Abbad naona hii ni kizazi ambacho kimekuwa na ilmu Sheikh anasema bal mundu arafna wa huwa kullu yawm yadkhul almasjid qabla adhan alasr ile mimi nimemuona na namjua akiingia msikitini kabla ya adhan al-asr anaingia kabla ya adhan asr wa adhkur anna ba'd talabat al na naku, anasema nilikuwa nakumbuka kwamba baadhi ya wanafunzi walimuuliza alwalid baba yake hafidhahullah Allah amuhifadhi bihudhuri jad na babu yake yani baba ya sheikh yani alikuwa karibu an sihhati alhadith almutaqaddim ila hadith ambayo imepita man fatathu takbiratul ihram yani ambaye atapata takbiratul ihram 40 yawma pamoja na imam anaepusha na moto wa jahannam na nifaq babu yake alikuwa na baba ndiye alikuwa anafanya sharh Abdul Muhsin so babu alikuwa amekaa pale ay so anauliza je hadithi sahihi fakala ahaduhum waman yastati'u dhalik mmoja wao akaujiuliza nani anaweza 40 days mfululizo kuhifadhi takbiratul ihram falamma kharaja al-jadd rahimahullah fi min majlis anasema babu yake alipotoka katika hiyo majlis wa kuntu amshi ma'ahu na nilikuwa natembea na yeye akhadha yuraddid alikuwa anarudia waman yastati'u dhalik nani anaweza hiyo kama vile ule mtu aliuliza wayukabbir mutaajiban anasema Allahu akbar akishangaa na ule vipi mtu atauliza swali kama hiyo yani Dasiyama min talab alilm na ni mtu katika tulabul alilm Vipi atauliza atasema nani anaweza takbiratul ihram 40 days pamoja na imam? Kwa hivyo ni kisa ajibu yani. Na pia anasema wakad dhakara ahlul ilm na watu wa ilm maulama wametaja kisa pia. Yani maulama wametaja kisa ajib anasema pia annahu وقد ذكر أهل العلم حديث العجيب <coughs> وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح نفيا ما علماء ونسمع يعني mtu ambaye obvious ukipitwa na swala ufai kukimbia unafaa uende pole pole ili utapata uswali ili utakosa ukidhi okay. lakini hakuna shida ukienda haraka haraka sio haraka ile mbaya ndio upate takbiratul ihram pamoja na imam pia imekuja hadith katika sahaba walikuwa wanaharakisha kidogo ili wapate takbiratul al-ihram na pia yani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema وهذا يدل على أن هذا الموضع غير داخل نهي النبي صلى الله عليه وسلم na hii ile rasul alikataza watu kukimbia kimbia kwa sala Mtu ambaye anaharakisha apate takbiratul ihram haijakatazwa kwa sababu ni iko na fadhila kubwa sana liana asabahu a'lam bimaana bimaana kwa sababu masahaba wanajua hii maana vizuri masami'uhu min ile kitu walisikia wanajua zaidi kutoshinda fa ina ibn mas'ud min jumlatin ruwat hadha alhadith na ibn mas'ud ni watu ambao wamepokea hii hadith kwa Nabii صلى الله عليه وسلم وسياق الحديث يدل على أن النهي إنما هو لمن فاتته التكبيرة al-iftitah ambaye anakatazwa kukimbia na kuja haraka msikitini yule ambaye amekosa takbiratul ihram yani mfano umesikia iqama ukiharakisha ndio upate takbiratul ihram na imam basi hamna shida lakini maadamu imam ashapiga takbiratul ihram basi wewe nenda polepole na usiharakishe ili utapata uswali na ile utakosa ulipe نبيه لأنه في أناس سمع وهو في الصلاة وهذا آه، رسول صلى الله عليه وسلم لسامة فيها يعني كتك حديث مشو وإذا إذا سمعتم الإقامة مكسيس كإقامة فامشوا إلى الصلاة فغالب من يكون بعيد الدار من المسجد إذا أتى حين يسمع الإقامة تفوته التكبيرة غالبا أنباي عليش مبالي أوفيس أتكوسي تكبيرة الإحرام والفرق بين هذا الموضوع وغيره أنه جاء الفضل العظيم مما يدرك حد الصلاة وإدراك حد أن يدرك أولها وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الإحرام ليكون خلف الإمام إذا كبر الافتتاح وهذا القدر لا ين... لا ين... لا ينجبر إذا فات لا ينجبر إذا فات لأنه يكون مدركا للركعة ولو أدرك الإمام في الركوع بخلاف ما إذا فاتته ركعة فإنه يمكن أن يقضي ما فاتته بخلاف ما إذا فاتته حد الصلاة فإنه قد أيس من إدراك الحد فإذا كان هذا المقصود فعظيم الذي لا ينجز لا ينجبر فواته يحصل بإسراع يسير لم يكره ذلك وبالله وحده التوفيق وهو وحده المعين لا شريك له المهم معنى الشيخ الإسلام ابن تيمية أنا سمعني anasema ni kwamba atakaye ghaliban anajua atapata takbiratul ihram na imam basi anaweza kuharakisha ama ambaye itampita anajua kwa mbali hezi mpata basi yeye akuja tu polepole na atembee mwendo wa kawaida ili apate sala huyo ndiye amekatazwa kukimbia yani Rasulullah alisema atuha habwan yani mkuje polepole msikuje mkikimbia yani ni inakatazwa kwa hivyo hii ni fadhila ya takbiratul ihram ambayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ametaja نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته